Koning Hiram van die stad Tyrus het boodskappers naar David toegestuur. Hij het ook sederhout gestuur en ambachtsmanne wat met klip en hout kon werk, en hulle het vir David een paleis gebouw. David het besef dat die Heere vir hom koning oor Israël gemaakt het. Hy het besef dat die Heere lief is vir sy volk Israël en dat hij daarom vir David een baie belangrike koning laat word het. David het met nog vrouwen in Jerusalem getrouw en hij het nog ziens en dochters gekregen. Hier is die name van die kinders van David wat in Jerusalem geboren is, Samuel, Subab, Nathan, Salomu, Jebuar, Elishia, Elpelet, Noga, Neveg, Javio, Elisama, Beloda en Elifelet. Die Filisteine het gehoor dat David koning geword het oor al die Israëlieten, en al die Filisteine het vir David kom soek om hom te vangen. David het dit gehoor en hy het na hulle toegegaan. Die Filisteine het gekom tot een spooklaagte en hulle het daar gereed gestaan. David het vir God die Heere gevra, moet ik die Filisteine gaan aanval? Zal u mij laat ween teen hulle? Die Heere het vir David gesê, ja, je moet hulle gaan aanval, ik zal jou laat ween teen hulle. David het naar die stad Baal per Rosem gegaan en hy het die Filisteine daar oorwin. Hy het gesê, God het my vijande oorwin en stikkend geslaan soos water alles stikkend breek. Hij het gesê ek moet dit doen, dit is hoekom hulle daar die plek Baal Perasim noem. Die Filisteine het hulle goede daar gelos, en David het gesê sy manne moet die goede verbrand. Die Filisteine het weer na spooklaagte gekom en hulle het daar gereed gestaan. David het weer vir God gevra wat hy moet doen. God het vir hom gesê, jy moet nie vir hulle van voor aanval nie, jy moet achter om hulle gaan en jy moet hulle aanval by die melkbosse. Je zal in die boonste punten van die melkbossen iets hoor, je zal denken jy hoor dat mensen doorloop. Wanneer je dit hoor, dan moet je die oorlog beginnen, want dit is ek wat voor jou gaan om die Filisteine te oorwin. Tadat het gedoen wat God gesê het, en hy het die Filisteine oorwin, van die stad Geon tot bij die stad Geser. Die mensen van al die landen het geweet dat David een belangrijke koning is, die Heere het al die volke baan laat word vir David.